la dua virtuala congresso. Ciam la congresso finigis, mi trebe dauris, che mi ne povis ausculti ciuin prelegoin, tempe ocasis plurai, ciui interesis min. Mi tre giois, ciam mi exciis, che eblas ausculti ancorau quelcaine prelegoin post congresso. Tre interesa estas faca prelego pri nigrei truoi cae gravitai ondoi de Amri Vandel en cadre en Internacia Congressa Universitato. Quancam interesa, gi estas tamen ege malfacila por mi, kiu estas nur admiranto de cosmai esploroi. 1784 La unua homo, kiu jam proponis la koncepton de nigra truo, estis John Mitchell, angla pastro. Quin Albert Einstein publikigis la generalan teorion de relativeco, kiu vidas nigrajn truoin kaj gravitain ondoin nur teorie. Malcovro de la unua steleca nigra truo Cygnus XO1 per la X-radia satelita telescopo COS-BO. Temas pri stel duopo, unu el la estas nevidebla, kai emisias intensan rentgenan radiadon. 1999, du teamoi, Germana kai Usona, malcovris gigantan nigran truon nomatan Sagittarius A en la centro de nia galaxio. Samtempe aliai astronomoi malcovris similain gigantain nigrain truoin en la centro de plurai aliai galaxioi. 1999, Vandel Peterson cae aliai astrofizikistoi montras la rilaton inter activai cae la gigantai nigrei truoi. Du mille Post tridechiara laboro, la proiecto LIGO unua foie malcovris gravita in el forega colisio de nigrei truoi. Du mille Nobel premio pri fisico ricevita de la gvidantoi ligo, Weiss, Baris, cae Torne, pro la malcovro de gravitei ondoi. 2012. Nobel premio pri fisico pro esploroi relatai al nigrai truoi estis dividita pro teoriai esploroi Ben Rosse, cae la malcovro de la giganta nigra truo en la centro de nia galaxio, Gees cae Genzel. Cio estas nigra truo? Fermita regiono en la spazio tempo, de cio nenio povas for iri, ec ne lumo. Nigra truo englutas cion, cio proximijas al tiu regiono. Effective nigra truo estas definita per nur du datumoi, gia maso, cae angula momentumo turnigio. Teorie gi ancau povas havi elektran shargon. Por forcuri de nigra truo, oni bezonus rapidezzon pli grandan ol la rapidezzo de lumo, kio ne eblas. Kio estas gravitei ondoi? Elektromagnetajn ondoin, ekzemple lumo aŭ radioondoj, produktas moviĝo de elektraj ŝargoj. Simile gravitain ondoin produktas movigio de masoj. Gravitaj ondoj estas etaj vibroj en la tempo. Ili estas antaŭviditaj de Einstein Kiel rezulto de lia teorio de generala relativeco en u Malgrau jardekoj da provoj, gravitaj ondoj estis malkovritaj nur en du mil premio Nobel Nobelpremio du ili estas ege malfortaj. Kiam mi fin auscultis la interesan prelegon Prinigrai truoj, en reto mi trovis artikolon pri nova esploro en tiu kampo. Sciencistoj jam trovis lumon post nigra truo. Do, la sciencistoj pravis, kiam ili antaŭsciigis nigran truon antau multai jaroj. La progresso ciam consternas min.